Sou essa voz que você tá ouvindo, que toca na rádio você tá ouvindo, que faz seu corpo todo se sentir mais vivo. Eu sou a paz, sou eu que te livro. Yeah, influencia a pulsação do seu sangue. É melhor se entregar, cê não tem mais chance. Quero muito mais do que te dar um lance. Vou te exorcizar, cê vai entrar em trânsito cê tá sentindo Vou te levar pra um lugar lindo, separei um vinho Pode me permitir, meu amor, que eu tô indo Daqui eu já consigo ver você sorrir Yeah, sou só um jogador Perigoso, eloquente, que pensa lá na frente Vou roubar, sacar em sua mente o seu amor Sua alma e seu inconsciente Achei que você fosse mais uma, mas cê não é mais uma não Hoje ela é minha menina Beli beli beli beli beli Bertina Ai, ai, ai Ai, ai, ai beli beli liberi, Bertina Ai, ai, ai, ai Cê tá sentindo? Vou te levar pra um lugar lindo, separei um fino Pode me permitir, meu amor, que eu tô indo Daqui eu já consigo ver você sorrir Yeah, cê vale muito mais do que cedo da minha pérola uh, Desliga o celular, se vale muito mais que cedular. É uh, Oi, a gente se encaixou feito peça. Gostei de você, a beça. Beleza singular, riqueza maquiavélica. Achei que se fosse mais uma, mas cê não é mais uma não Hoje ela é minha menina Linda mulher, libertina baby, baby, betina. TikTok, série A, latina, manjata da América. Nossa cama é a meca da transação, suculenta da década. Intrigas eufóricas, gosto de relações solidárias. Amei, guacaia, abóbora, camu, essa Cleópatra. Hoje meu sentimento é do tamanho do mundo.